20-го це було. А пожежна коли? Тож у червні нещодавно, мабуть, тижнів зо два тому. А от сьогодні, бачите, вже вас викликали. Так, ну, дати ми уточнимо. Е, скажіть, Григорію Антоновичу, ви з кимось із сусідів чи просто знайомих останнім часом не сперечалися, не сварилися? з сусідами. Та я, правду кажучи, взагалі мало кого з сусідів знаю. Хоч за чотири роки годилося б уже й знати, але вранці на роботу повертаюся, як правило, пізно, а у вихідні дні, якщо в інституті нема нічого нагального, стараємося виїжджати за місто, як дружина може. Отже, нема розумієте з сусідами точок зіткнення. Гапан, немов виправдовуючись, збентежено знизав плечима. Знаю лише Миколу Степановича Шатька, що живе під нами. Він у нашому інституті, завідуючий відділом, і мій ще вузівський однокашник. Вітаюся ще з сусідом на поверсі Андрієм Полікарповичем, але прізвище його навіть не знаю. Він десь два роки тому в наш будинок переїхав. Знайомий також з Ангеліною Васильівною Криничною артисткою. Мабуть, знаєте її. Вона вище поверхом мешкає. А це і все інших не знаю. Ні з ким не сварився, і причин, як самі розумієте, не могло б бути. І з Шацьком також, звичайно. Ну, суперечки, різні дискусії на роботі були, але сварок ніколи. До речі, я одному йому розповів про ті нічні виклики, і він одразу радив мені звернутися в міліцію. Варто було його послухати. А що являє собою сусід навпроти? Андрій Полікарпович? Хм. Пенсіонер е, колись був військовим. Вже, будучи на пенсії, працював на якійсь фабриці, але зараз вже залишив роботу, відпочиває. Все це я від дружини знаю, вона з ним часто на лавиці в нашому дворі сидить. Строгий, каже, чоловік, серйозний, але трохи ретроград. Що можете сказати про артистку криничну? Як про артистку можу поділитися враженнями, а от як про сусідку. Майже нічого. Це може здатися дивним, але на сцені бачив її частіше, як у нашому будинку. До речі, вперше побачив її саме в театрі. Дружина сказала, а ти знаєш, що кринична живе над нами? Людмила моя в неї просто закохана. Зрозумів, промовив Маринич. А на роботі, Григорію Антоновичу, хто, по-вашому, міг би таке вчинити? Поняття не маю, просто не можу собі уявити. Але ж ясно, що це діє нестороння людина, зловмисника або в кращому разі жартівника слід шукати серед е, вашого оточення. Хтось хоче вам насолити. Справді, мабуть, саме мені, бо дружина вже кілька років, як не працює, хворіє, і не донці ж, зрештою. Що ж? Григорія Антоновичу, будемо займатися. Нам, звичайно, доведеться побувати в інституті, говорити з працівниками. Гадаю, їм поки що не варто знати, що це з міліції ходить. Е, так, так, стрепенувся Гапан. Я сам хотів про це просити, хоч певен хуліганили не наші працівники. Але розумію, ви все одно захочете перевірити. Так прихід працівників міліції може викликати непотрібні розмови, зайву настороженість, одним словом, негативно впливати на нормальну роботу. А в нас зараз дуже напружений період, мусимо у третьому кварталі видати готові проекти двох складних приладів. І взагалі, мені, керівникові, просто не бажано, щоб у колективі знали, що моєю особою займається міліція. Нашого брата-керівника особливою мірою стосується те горизвісне, чи він украв, чи в нього вкрали, а щось там було.